Awit, Kabanata 58 Tama ba ang hatol ng mga pinuno? Ang hatol ba ninyo'y pantay at totoo? Hindi. Pagkat ang inyong binabalangkas, pawang karahasat, gawaing di tama. Iyang masasama sa munat mula pa, mula sa pagsilang ay sinungaling na. Sila'y makamandag, ahas ang kaparis, katulad ay kobrang ang tainga ay may takip. Itong mga tawak at salamangkero, di niya dinirinig, hindi pansin ito. Bungiin ang ngipin nila, O Panginoon, alisin ang pangil niyong mga leon. Itapon mo silang katulad ng tubig sa daay duruging parang mga yagit parang mga suso sa dumi magwakas, batang dinabuhay sa sang maliwanag. Puputulin silang hindi nila batid, itatapon ng Diyos sa tindi ng galit, bagaman buhay pa'y iyon na ang sinapit. Ang mga matuwid na may magagalak, kung ang masasamay parusahang ganap Pagkakita nila sa dugong dumanak, hindi mangingiming doon na tumahak. Saka sasabihin ng mga nilalang, ang mga matuwid ay gantimpalaan. Tunay ngang may Diyos na hukom ng lahat.